Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Abdurrahman Muaviyə ibn Əbu Sufyandır. Radiyallahu anhu. Muaviyə ibn Əbu Sufyan radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin məşhur sahabəsidir. Muaviyə radiyallahu anhu demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən elə bir söz eşitdim ki, Allah o sözlə mənə fayda verdi. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Əgər sən insanların işinə şübhə ilə yanaşsan, onların arasında fəsad törədəcəksən. Odur ki, mən onlara şübhə ilə yanaşmıram. Beləliklə də aralarında fəsad törətmirəm. Burada insanlara şübhə ilə yanaşmaq deyildikdə, zənnə qapılaraq onların eyiblərini arayıb axtarmaq nəzərdə tutulur. Çünki başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaviyyə radiyallahu anhə belə buyurmuşdur. Əgər sən insanların eyvlərini axtarsan, onların arasında fəsad törədəcəksən. Digər bir rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Əgər əmir insanlara şübhə ilə yanaşarsa, onların arasında fəsad törədər. Muaviyyə ibn Əbi Sufyan radiyallahu anhümə hicrətin 40-cı ilində möminlərin əmiri seçilmişdir. Sahabə demək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdiyi nəsiyyətə əməl etdiyinə görə Allah ona insanlarla qurduğu ünsiyyətdə ələb xüsusda idarəçilik dövründə kömək olmuşdur. Hədislərin birində rəvayət edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün ayrıca belə dua etmişdir. Allahım, Muaviyyəyə kitabı və hesabı öyrət. Onu əzabdan qorur. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə onun üçün dua edib demişdir. Allah Muaviyyəni doğru yol göstərən kimsələrdən et. Onu doğru yolla getməyə və başqalarını da doğru yola yönətməyə müvəffəq et. Fadil ibn İyad rahiməhullah rəvayət edir ki, Bir dəfə Əhməd ibn Həmməldən soruşdular ki, Muaviyyəyə və Amr ibn Asa dil uzadan adama rafizi demək olarmı? Əhməd ibn Həmməl dedi, ancaq nəfsində xəbislik olan adam onlara dil uzadar və ancaq qəlbi xəstə olan adam Rasulullah s.a.v-in səhabəsinə nifrət edər. Odur ki, Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullahdan Əli radiyallahu anh ilə Muaviyyə radiyallahu anh arasında baş vermiş ixtilaf barədə soruşulduqda o Əl-Bəqərə surəsinin 134-cü və eyni ayə 144-cü ayəsini əsas gətirib deyərdi. Tilkə ümmətun qad xalət ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsəbət və lə tüsəlunə ammə kənu yəmənun Onlar bir ümmət idi ki, gəlib getdilər. Onların qazandıqları özlərinə, sizin qazandığınız isə sizə aiddir. Siz onların etdikləri barədə sorğu sual olunmayacaqsınız. Əhməd ibn Həmbəl demək istəyir ki, sahabələrin eyblərini axtarmaq lazım deyil. Qoy hər kəs öz eybi ilə məşğul olsun. Özü barədə düşünsün. Bəzi insanlar Muaviyyə radiyallahu anhə nifrət edir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin bu sözünə əsaslanırlar. Allah onun qarnını doydurmasın. Doğrudur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cürünə dua edib. Səhiy hədisdir. Lakin bu hədisi düzgün başa düşmək lazımdır. Nə olsun? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dəfələrlə Ayşə radiyallahu anhəyə vay sənin alına deyir. Digər sahabəsinə anan sənin vayına otursun deyib. Bir başqasına səni heç böyüməyəsən deyib. Nə olsun? Bu hədisi bu cür izah edən zavallılar Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin nə demək istədiyini anlasaydılar, o mühtərəm sahabəyə dil uzatmazdılar. Hər kəsin səhvi ola bilər, o cümlədən də Muaviyyə radiyallahu anh. Lakin bilməliyik ki, Sahabələr arasında baş vermiş istənilən ixtilafda hər iki tərəf doğru rəydə olan da, səhv fikirdə olan da savab qazanır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Əgər hakim hökm verdiyi zaman iştihad etsə, sonra da verdiyi hökmdə düz çıxsa, iki savab qazanır. Və əgər hökm verdiyi zaman iştihad etsə, sonra da verdiyi hökm səhv olsa, bir savab qazanır. Səhabəni təhqir edən və söyən adam öz boynuna günah yığır və sahabələrin haqqına girdikcə onların yalnız savabını artırır. Rəvayət edilir ki, bir dəfə müminlərin anası Ayşə radiyallahu anhaya xəbər verdilər ki, bəzi adamlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabələrini söyür. Əliyə, Osmana dil uzadır. Hətta Abu Bakr və Ömərə belə sataşırlar. Onda Ayşə radiyallahu anhə onlara belə cavab verdi. Siz buna təəccüb edirsiniz. O sahabələrin əməl dəftəri bağlanmış, lakin Uca Allah onların savablarının artmasını istəmişdir. Həmçinin rəvayət edilir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən bilirsiniz müflis kimdir deyə soruşdu. Onlar müflis ya Rasulullah nə bir dirhəmi, nə də bir malı olan kimsələrimizdir, deyə cavab verdilər. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Xeyr, ümmətimin müflisləri o kəslərdir ki, onlar qiyamət günü namazla, oruzla və zəkatla, ha belə birisini söymüş, birisinə böhtan atmış, birisinin malını yemiş, birisinin qanını tökmüş, birisini də vurmuş olduğu halda Allahın hüzuruna gələcək və zülm etdiyi bu adamlar ondan qisas alaraq onun savablarından götürəcəklər. Əgər ondan tam alaraq qisas alınmadan öncə savabları qurtararsa, həmin adamların günahlarından götürülüb, onun günahları üzərinə əlavə ediləcək. Sonra da bu adam cəhənnəm oduna atılacaq. Qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Allah Muaviyənin qarnını doydurmasın sözünə gəlincə. Hədislərin birində rəvayət edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Mən də Adəm övladıyam. Hamı qəzəbləndiyi kimi mən də qəzəblənirəm. Allahım, haqsız yerə ümmətimdən kimə lənət oxumuşamsa, yaxud kimi söymüşəmsə, bunu onun üçün xeyirli dua və mərhəmət et. Bunu onun üçün həm kəffarə, həm də qiyamət günü onu Allaha yaxınlaşdıracaq bir vasitə idi. İndi deyəcəyim hədisdən sizə çox şey aydın olacaq. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Anam Ummu Süleym bir yetim qızı himayəyə götürmüşdü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yetimi görüb dedi. Sən həmin o qızcığasın, Nə böyük qız olmusan? Bundan artıq böyüməyəsən. Qız bunu eşidəndə ağlaya-ağlaya Ummu Süleymin yanına gəldi. Və Ummu Süleym ondan qızım, sənə nə olub deyə soruşduqda qız dedi, Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm mənə bəd dua etdi ki, mən böyüməyim. Deməli, mən böyüməyəcəyim. Ümmü Süleym hicabını geyib tələsik Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldi. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm onun təngi nəfəs gəldiyini görüb, sənə nə olub ey Ümmü Süleym? deyə soruşdu. Ümmü Süleym dedi, ey Allahın Peyğəmbəri, niyə mənim yetimimə bəddua etmirsən? Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm dedi, nə demişəm ey Ümmü Süleym? Anam dedi, qız deyir ki, Sən ona görüm səni böyüməyəsən və ömrün artmasın deyə bəddua etmirsən. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm onun bu sözünə güldü. Sonra dedi, Ey Ümmü Süleym, məyər sən bilmirsən ki, mən öz Rəbbimlə şərt kəsib demişəm, mən də bir bəşərəm. Bəşər övladı razı qaldığı kimi mən də razı qalır, qəzəbləndiyi kimi mən də qəzəblənirəm. Allahım, ümmətindən kimin əleyhinə nahaq yerə dua etsən, bunu onun üçün kəffarə, xeyir, bərəkət və qiyamət günü onu Allaha yaxınlaşdıracaq bir vasitədir. Bu hədisi İmam Muslim rahiməhullah öz səhihində rəvayət edir. Demək, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin hər bir sahabəsinə etdiyi bəddua onun üçün bir kəffarə, xeyir, bərəkət mərhəmət və qiyamət günü onu Allaha yaxınlaşdıracaq bir vasitədir. Odur ki, bir çox İslam alimləri bu bədduaları sahabələrin fəzilətinə aid etmişlər. İmam Muslim rahiməhullah öz səhihində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimə lənət oxumuşsa, kimi söymüşsə, kimə bəddua etmişsə, əgər həmin adam buna layiq deyilsə, bu onun üçün bir xeyir, savab və rəhmət hesab edilmişdir. Adlı fəsildə bu hədisin ardından Muaviyyə radiyallahu barədə varid olmuş hədisi nəql etmişdir. Allah onun qarnını doydurmasın hədisini. İmam Muslimin hər iki hədisi eyni fəsildə üstəlik dal-badal varid etməsi Muaviyyə ibn Əbu Sufyan radiyallahu anhunun da həmsinin bu qəbil insanlardan olduğuna dəlalət edir. İmam Nəvavi bu hədisi izah edərkən demişdir. Bu, Muaviyyə radiyallahu anh'ın çağırışa get cavab verdiyinə görə onun cəzasıdır. İmam Muslim bu hədisdən Muaviyyə radiyallahu anh'ın bədduaya layiq olmadığını başa düşmüşdür. Odur ki, həmin hədisi bu fəsildə varid etmişdir. Həmsinin neçə-neçə İslam alimləri bu hədisi Muaviyyə radiyallahu anh'ın üstünlüklərinə fəzilətlərinə aid etmişdir. Çünki əslində bu bəddua onun üçün xeyirli bir dua hesab olunur. Bütün bunlardan bizə aydın olur ki, hər bir müsəlman sahabələr barədə gözəl zəndə olmalı, onlar barədə yalnız xeyir söyləməli, onlar barədə pis fikirləşməməli, onların xətaları barədə susmalı, əksinə həmişə Allahdan sahabələr və onlardan sonra gəlib getmiş müminlər üçün məğfirət diləməlidir. Bu xüsusda uca Allah buyurur. Sahabələrdən sonra gələnlər deyərlər, Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Etibarlı mühaddislərdən sayılan Abu Tavbə Əl-Hələbi rahiməhullah demişdir. Muaviyyə ibn Əbu Sufyan radiyallahu anhına Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinin önündə olan bir örtüktür. Kim bu örtüyü qaldırarsa, onun arxasındakılara da dil uzanar. Yəni, digər sahabələri də söymək, təhqir etmək, lənətləmək onun üçün heç nə olar.